Psalm 125 Canticum gratum In convertendo Dominus captivitatem Sion facti sumus sicut consolati tunc repletum est gaudio os nostrum et lingua nostra exultatione tunc dicent intergentes magnificavi Dominus facere cum eis magnificavi dominus facere nobiscum, facti sumus leitantes. Converte, domine, captivitatum nostrum, sicut torrens in austro, qui seminant in lacrimis, in exultatione metant, eiuntes ibant er flebant, mitentes semina suat venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos.